Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Մարտակերտի շրջանի Քոլատա գյուղից։ Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղը գտնվում է Մարտակերտից 45 կիլոմետր, Ստեփանակերտից 52 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տեղադրված է Խաչենի վտակ քոլատակ կամ քլքլան գետի միջին հոսանքի գեղատեսիլ հովտում, անտառի բացատում։ Շրջապատված է անտառներով, թփուտներով, քոլերով, այստեղից էլ առաջացել է անվանումը քոլատակ, այսինքն անտառի կամ քոլի տակ գտնվող գյուղ։ Թեև գյուղը հիմնադրվել է 9-րդ դարում, սակայն 12-17-րդ դարերում ճշնամիների կողմից ավերված լինելու պատճառով նոր բնակավայրի պատմությունն ու հիմնադրումը սկսվում է 14-րդ դարից։ Գյուղն Արցախյան փոքր գյուղերից է։ Վաղ առավոտյան, երբ եղանշված համայնքում գյուղապետարանում աշխուժ Երուզեր էր, Երիտասարդ համանքապետ Գեգամ Հարությունյանը սիրով պատմեց ոչ միայն առավոտվա հանդիպման, այլև գյուղի եւ գյուղացիներին հուզող բոլոր հարցերի մասին։ Գյուղի մասին հիմնականում կարելի ասած ունի լավ բնություն, իհարկե մանավանդ ամառային շրջաններում ուղակի հանգստանալու համար, բայց ցավոք ինչպես բոլոր գյուղերում այնպես էլ մեր գյուղում կան խնդիրներ, որոնք ըստ ինձ երևի լուծման կարիք ունեն եւ կլուծվեն։ Համենայն դեպս կան խնդիրներ, այսինքն այնպիսի խնդիրներ, որոնք միայն պետք է լուծվի պետության կառավարության աջակցությամբ։ Այդ խնդիրներից են օրինակ հիմնականում այս վերջ տարիներին խմելու ջրի պակասի պատճառներն է, հետո Չունենք գազաֆիկացում, որը տարիներ շարունակ ասում ասում ասում, բայց իրականում չի կատարվել։ Ամենացավոտ հարցերից մեկն է նաև մեր հարգարժան բարերարի կողմից բանակի սպաների համար կառուցվալա 22 տուն իհարկե հենց գյուղում հանեն եկեւի մասում ով է բարերարը Հայկ Մաղաքելյանը Հայկ Մաղաքելյանը մեր համագյուղացի բարերարավ, որ ապրում է Մոսկվայում, բայց արմատներով գյուղից է, էլի։ Ով ունի գյուղում Մաղաքելյանը։ Ինչն է կապում գյուղի հետ։ Միայն հիշողությունները։ Չէ, հիշողություններ չի, իր սա հայրական տուն կա, իր հերեմերիկյանն հիմնականում, բայց հիմա Հայաստանում եմ, էլի։ Բարեկամությունն ունեմ, բայց դե հիմնականում իր կապը իր ընտանիքի հետ է, որ մոր հետ հիմնականում գալիս է գյուղ։ Ու նաև գյուղի։ 13 թվին իրան ֆինանսական աջակցությունով է նորից ասֆալտապատել Հյուսիսարամայրյուղից մինչև գյուղ 6 կիլոմետր ասֆալտապատել է դրանից հետո գյուղից մինչև Հակոբ Հավանք եկեղեցի ճանապարհը իրոք անտանելի վիճակում այլել հիմա Փարքաստու յուրաքանչյուր ավտոյով կարելի է բարձրացած Հակոբ Հավանք ու նման լավ աշխատանքներ էլի։ Նշեցիք, որ 22 տուն է հա։ կառուցվել, այսօր արդեն Այսօր ցավոք չեն բնակում շինարարությունների միջև ավարտված չի, չգիտեմ ինչ ինչ պատճառներով, բայց ամենայն դեպս հուսում եմ։ Ինչու կապ չունեք վարերարի հետ։ Այս երկու տարվա մեջ երկու անգամ եկել է, երևի խնդիրն է կայել ես կա պատճառներ, որոնց մասի մեկ տեղյակ չի։ Քանի բնակիչ ունեք, պարոն։ 252 252 բնակիչ իհարկե ժամանակավոր եւ հիմնական 67 տնտեսություն։ Ինչով եք զբաղվում։ Կարելի ասած ամեն ինչու։ Օրինակ անասնապահությունը, դաշտավարությունը։ Բացի ձեր նշված հիմնահարցերը, գյուղը էլ ինչ խնդիրներ ունի։ Գյուղ տեխնիկայի պակաս կա։ Այսօրվա դուրությամբ եթե չի լինում նորմագյուղ տեխնիկա, հասկանալի է չես կարող նորմագյուղատնտեսական աշխատանքն անես։ Չկա գազ, Կարելի ասած մեր այս տարածաշրջանում Երեմին երկու համայնքա, ինչպես նաև մեր համայնքը, որ գազ չկա շատ պատճառն է գալի, որ պատճառաբանը մնացում ես մի եկի մի, բայց ռեալի պատճառ չկա։ Այո, Ռուսաստանաբնակ բարերար Պարոն Մաղաքելյանի ներդրումը անչափ մեծ է գյուղի համար, սակայն չգիտես ինչու համայնքապետը չցանկացավ կիսվել, թե իրավամբ տեղյակ չէ, թե ինչու է կիսատ մնացել նրա հետևյալ ծրագիրը, որի համաձայն գյուղում պիտի կառուցվեր սպայական թաղամաս եւ 22 բնակելի տուն։ Եզրուցի հրավիրեցի համանքապետի հաշվապահ Լավրենտ Գաբրելյանին։ Տարեց հաշվապահը տարիների իր փորձից իրավամբ շատ բան ունի ասելու։ Պարոն Գաբրելյան, քանի տարի է ապրում եք այս գյուղում։ Ես ծնոտուրանից էստեղ եմ ապրում հիմնականում։ Ես ծնոտուց ծնվել եմ ծնվել, մեջերս ու ապրում եմ գյուղում։ Ճիշտ աշխատալում։ Մին 6 տարի Ստեփանակերտ ջերմացանցում։ Նրանց հետո դա փոխվալում ստերի 80 թվականներին։ Հիմնականում աշխատալում մեր ժամանակ եղել է կախոր, կախորում աշխատալ ունի կպիտ տարի աշխատալ որպես կրաչի։ Դրանից հետո մի անգամից գլխավոր հաշվապահ։ Միջև 89-ից։ Ասելիք կունենաք, ես ուզում եմ զուգահեռեք խորհրդային տարիների քովատակը եւ ճիշտ ասած Եմի սեփականությունը այն ժամանակ սեփականություն չէր, այլ ընդհանուր միասնականություն էր, որովհետեւ այնտեղ ինչ որ աշխատալանք, ինչ որ ստեղծալանք, պայստավոր ալանք, ու միանգամից բաժանալք մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին։ Հիմի առանձին է, հիմի համը մարդ աշխատում է իրան համար, սեփականությունը։ Տարբերությունը շատ է։ Մեր ժամանակ օրինակ ասենք թող ասենք, լի վար ասենք, ինչ որ մի մարդ սոված մնա կամ ինչ որ պակասություն զգա։ Լրիվ դասավորալ ենք մեծ տնքարալ ու թորեն գարի այ ամեն ինչ լի ինչ որ հասնելիս է եղել։ Բաժանալը որպես ապահով է ապահովել ընտանիքները։ Դա իհարկե դրական է, բայց կամ նաև այսպես դե, դե, ասած կարծիք, ես աշխատել եմ եւ դուք վայելել եք, ճիշտ է դա։ Այսինքն դուք չեք եկել աշխատանքի, բայց մենք մարդասիրական այսպես ժամանակացեն եթե մարդալարավն է տանել նստած, թոշակառու հալական միջերը, բայց ապահովել ընկլի, թողած որ նա ինչ որ պատասխանություն զգա։ Բայց մենք մի ներկայում ամեն ճիշտ է, մենք ազատ ենք։ Ամեն մարդ պիտի աշխատի իրան համար այդտեղ բայց թողված, հա, պիտի աշխատես, պիտի աշխատես, որպեսզի կարաս ընտանեկը պահես, էլի։ Տարբերությունը մեծանա։ Չեն կարող էլի միանգամից ցալել այդ թերթերը եւ ասել, որ խորհրդային տարիներին լավ բան չկար, ամեն լավը հիմա է։ Չէ, ինչքան գնահատականն ուրիշ էլ, ինչքան մարդկային կարելեր ուրիշ էլ, ունի մարդկային պրոցեսն ուրիշակին է։ Հասարակությունը որը գնահատանն է լալայ ժողովրդի կողմից դե շփումն այն որ ժողովուրդը որ այդտեղ շփում մի քիչ հեռացալ ա ժողովուրդ իրարից այս շփումներից է դա ինչա այդտեղ այնքան չի լի մարդկային պրոցեսի մի որոշ հա, այն չի լի գործոնը այն չի լի փոխվել քանի կինամա կարգերը փոխվում ա հիմի այն նշեցիք որ հիմա սեփական աշնորում եւ այլն եւ այլն ունեք այնպիսի երիտասարդներ ովքեր կարող են հստակ ծրագրեր ներկայացնել կապված գյուղի հետ, կապված հողի հետ։ Դե ճիշտ ասած մեր հողերը, ինքան էլ կոչած բարատ հողեր չեն, հիմնական հերով մնան ծրագրեր մշակում չունի դիկավոր։ Հողերը բաժանված է սեփականաշնորհված աների ժողովրդին։ Ասենք մի շնչին 5000 հեկտար մետրան հատկացում արվա։ Տվալանք որը բաժանված է ընդհանուր 133 հեկտար սեփականաշնորհը մրված է յուղի մի 27 հեկտար էլ տնամերձի հողատարածքներ ունեն։ Լեզու ժողովրդին է բաժանված, մարդիկ աշխատում են ցանցերանում են, որը ուժը պատում է։ Որն է չպատում, բերք հավականում, ալի խոտ ահարում կամ ինչ որ մեկին է տալիս մի երկու կապիկ ավեստնում էլ եջեվի, բայց դե հիմնականում տարածքն են զբաղացնում, թողում չն ինձ ազատման։ Ժողովրդին նպատակը հետ է, որ այդ հողամասերից Կարոման այդ որ եկամտ բերեն իրաց ընտանիքները հետագան վարելավելու համար հողամասերի արկերի հավաքագրումը պատապտեժերանում ենք։ Ճիշտ է, մեր բյուջեն ենքան շատ չի եկամտայի մասը։ Համեմատաբար լալա մի միլիոն 147 հազար, շտարի մի պատար գուքահակ ավելացալա, դարալը մի միլիոն 305 հազար, բայց դեր ընդհանուր եկամոտը վերցնում համայնքին, դարմա մի 6 միլիոն 112 հազար, բայց այդ մնացած մասը պետությունը դոտացիա է տա, որպեսզի կարողանանք աշխատակազմը կամ ակումբներմզը բավարարվել։ Նույնը ծախսերը, ծախսային մասերը, հա, տարբերությունը, որ կարող ենք ապահովենք աշխատակազմի եւ ակումբի աշխատողների ընդհանուր ծախսերը։ Գյուղի երիտասարդ բնակչուհի Արմինե Գաբրիելյանին հուզում է այն, որ գյուղում մանկապարտեզ չկա։ Արմինե, երիտասարդ ընտանիք եք, այո, պատմեք ձեր մասին, յուղի մասին, ընտանիքի մասին, ձեր զավակների մասին, ձեզ ուզող հարցերի մասին, երբևէ փորձել եք զուգահեռել, թե որն է ճիշտ, ապրել գյուղում, թե քաղաքում։ Տարբերություն չկա, բայց եթե գյուղում մանկապարտեզինի երեխաների համար ավելի լավ կներ։ Քանի երեխա ունեք։ Երկու տղա։ Ինչ տարիքի են։ Մեկը 4, մեկը 3։ Բայց ով է խնամում, երբ դուք աշխատում եք։ Տատիկը։ Ամուսինդ ինչ է աշխատում։ Չի աշխատում։ Ինչքան աշխատավարձ է ստանում։ 32000։ Անմիրե ջան, դա միակ հարցն է հուզող մանկապարտեզը, ցածր աշխատավարձը։ Չէ, դե թե աշխատատեղը ունի։ Իսկ Վրեժ Աղասյանը այն կարծիքին է, որ եթե աշխատատեղեր լինեն, ապա ստիպված չեն լինի ընտանիք պահելու համար մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն եւ այլ երկրներ։ Գյուղը լավ գյուղ չի, լավ գյուղ ապրելու տեսակետից, եթե երիտասարդությունը աշխատի, աշխատանք լինել պատճառով թույլ է գյուղի շարժը աշխատանքը լի երիտասարդն աշխատեն, կարելի է ստեղծած ողքեցել անասուն պահած կամ յուղատեսական գործեր արած։ Բարձր է։ Օրինակ դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես հիմա չեմ աշխատում։ Քանի երեխա ունեք։ Երկու տղա տարիքով են։ Մեկը 13 տարեկան է, մեկը 11։ Իսկ ինչպես է խնամում ընտանիքը։ Ինձ աշխատում դպրոցում, տնային էլ գործեր անում։ Արտագնա աշխատանքներ էլ եմ կինամ, եթե։ Որտեղ։ Անցած տարի Ռուսաստանում էլ, նախանցած տարի Հայաստանում էլ։ Ամեն դեպքում որտեղ էլ որ գնում եք, գյուղը ձգում է։ Ուզում եք այստեղ լինեք, այո։ Փորձել եք բախտորնել։ Գյուղը այստեղ լինեք, բայց որ աշխատանք չլինում, միտեղ չի ձգում։ <laughs> Չես էլ ուզում էլի նորից գյուղ գաս։ Բարեկամներ, վերջին զրուցակիցս Կոլատակի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Վահրամ Աղասյանն է, եւ զրույցի ինչուններն են շատ, եւ կրթօջախի չողոցված հարցերը։ Պարոն Աղասյան, դուք ներկա էիք, երբ ես հանդիպեցի ձեր համագյուղացիների հետ, մենք գյուղապետարանում էինք, զրույցի հրավիրեցի շատերին։ Իհարկե, ամենաուրախալի նորություններից մեկն այն է, որ գյուղն ունի բարերար եւ կապված է գյուղի հետ, ծննդավայրի հետ։ հա։ Սակայն բարերարի բազում ծրագրերը բնականաբար ողջունելի են, ուրախացուցիչ են, իսկ կրթօջախի անմխիթար վիճակը անկեղծ ասած վհատության պահեր է ապարգևում եւ մտնողներին բնականաբար այստեղ աշխատողները ավելի շատ են ապրում այդ ցավը։ Ինչու թեկուզ առաջ չեք քաշել այդ հարցը դպրոցը վերանորոգելու համար։ Ճիշտ ասած, մեր բայրարը Հայկ Մարգելյանը, որ իր աշխատանքներից սկսրած ավալել ասֆալտապատ ճանապարհի վերանորոգման կամ նոր ճանապարհի կառուցման հետ, դպրոցի հարցում սկզբից եղել է։ Հենց պիտի դպրոցը կառուցվեր։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով բայրարը ասես դպրոցը թող մնա, եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքներ կատարենք հետո նոր ունեք եկեղեցի հա, գործում է գործող եկեղեցի չի բայց գյուղի տարածքում Սուրբ Հակոբ հավանքն է այնտեղ բավականին աշխատանքներ էլ բարերարի նախաձեռնությամբ կատարել բեղումների հետ կապված մնաց աշխատանքները բայց էլի կիսատ մնացել ասինքն չեն շարունակվել դպրոցն հարցը միշտ էլ օրակարգային հարց է դա միշտ էլ առաջ քաշել է հարցը հետո սկսեց նոր սպայական թաղամասի կառուցումը բարերարի նորից առաջարկություն է արեցին որ դպրոցի հարցը վայրերը ասաց, եթե թաղամասը շնարարությունը ավարտենք, անպայման դպրոցը հարցը կլուծվի, թեկուզ ասում են, եթե մենակ ին ֆինանսական միջոցներով չի, ապա ասենք պետության կողմից էլ իմ աջակցությունից է պետության աջակցությունը որ դպրոցի հարցը կլուծվի։ Եվ ճիշտ ասած, ընդհանուր պրոյեկտ նախահաշվար կազմն է դպրոցի համար, որ պիտի 100 աշակերտի համար դպրոց կառուցվի։ Ես անձամբ վարչապետն այն ժամանակ վարչապետն ա եղել Արա Հարությունյանը Ես անձամբ նամակում ուղղա դպրոցի կողմից իրեն, գյուղի կողմից, որ եթե ասենք մեր թարմասը կառուցվում է, արդեն դա ահագին խնդիրներ առաջանալու կապված եւ աշակերտների քանակի հետ, որ ասենք հիմիկվա դասացենյակների չափսերը թույլ չեն տալիս, որպեսզի այդ քանակը տեղավորվեն։ Դե հասկանալի է, եթե ասենք դա նախնական տվյալները պիտի 50 հատ առանձնատուն կառուցվեն, արդեն դա աշակերտների քանակն է շատանում։ Եվ միջև 16 թիվն է եղել իմ նամակս եւ վարչապետը խոստացել է, որ դպրոցը հիմնովի կկառուցվի, որովհետև դպրոցի վիճակը ճիշտ է նկատել եւ դուք նշեցիք, որ շատ ամիղթար վիճակում է լրիվությամբ վթարային է շենքը։ Հիմա արդեն դրանք կարելի ասած անցած этаպա, որովհետև մեր աշխատանքների բոլորը կիսատ մնացին համանքի ղեկավարները նշեց, որ ոչ մեկը դրանից տեղյակ չեն, չգիտենք ինչ ինչ պատճառներով այդ ձևի ստացվեց։ Հիմա Էլի նույն ձևի առաջարկություններ անում է պետությանը։ Պետությունը ճիշտ է հասկանում անկամեն ձևը, որտեղ ահռելի գումարների հետ կապված ծախսեր է, եթե հիմնոր վերանորոգվի։ Կապված աշակերտների թվականակին հիմա 47 աշակերտ ունենք, հաստատ սովորող երկու գյուղի դպրոցը։ Թբուղը Կոլատակի դպրոցն է։ Թբուղը գյուղն դպրոց չկա։ Հիմա երկու գյուղի աշակերտները հաճախում են մեր կրթօջախը։ Բայց ես պայմանավորվում եմ բազմիցս։ Թբուղը գյուղում դպրոց չկա։ Չէ, տարական դպրոցը եղե միջև 4-րդ դասարանը նախանցած տարի փակվել է։ Առաջի դասարանցիներն էլ են այս Հա, բոլորը արդեն հաճախում են։ Ոտքով։ Հա, հերավորությունը ճիշտ ասած դպրոցը որ կառուցվել է։ Այս դպրոցը հենց սովետի ժամանակաշրջանից սկսած երկու գյուղն է ծառայել որպես միջնակայք դպրոց։ Իսկ այն գյուղը գյուղապետ պենոն է։ Գյուղապետ կա։ Գյուղապետ կա միջև 16 թվականը 4-ամյա դպրոց եղել է, բայց համարեցված շենքում, գյուղապետարանի շենքում միասենյակում։ Հիմա փակվել է, ասինքն ծնողներն աշակերտները տեղափոխվել են հիմնական դպրոցը, այնտեղ արդեն դպրոց չկա, շենքային պայմաններին հետ կապված խնդիրներ եղել։ Մեր դպրոցը կառուցված է այնպիսի հեռավորության վրա, որ մեր գյուղի ծայրամասից մենք այդ թվողի գյուղից նույն հեռավորության վրա, ասինքն դրանք հաշվարկած երկու գյուղը մեջտեղում կառուցված է։ Ճիշտ է, իրանց էլ մի քիչ հեռվա զուտ այն պատճառով, որ ասենք գյուղից գյուղում տեղափոխում, այնտեղ միջանցիկ արդեն ինչ որ տարածություն աշակերտները անցնում են ոչ թե գյուղի միջով, այլ ինչ գյուղային ճանապարհով, որը որ ասենք որ, անպամացորեն են կամ կապված ասենք եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետ, ցեխա, դամ անձրևա կամ ասենք ուզում եմ մի քիչ դժվարություն հանդիսանում։ Բայց համանուն դեպս հաճախում նորմալ դիպոշ մի խնդիր տալի չունեք։ Ուրեմն խնդիրը հետեւաբար նրանում նա որ դպրոցի շենքը անպայման պիտի կառուցվի։ Եթե ասենք չկառուցի ու գնալու արդեն նկատել եք եւ դուք տեսել եք որ արդեն ստը ներսի հարդարման աշխատանքները ստը իմաստ չունի, որտեղ այս կորպուսի տանիքը լրիվությամբ փտած է ասենք շիֆերա, երբ որ մի թեթև կամերանում ցախտանում լուսնում է այգին, այգուց բերում են զորում են, մեն ձևի հարմարեցնում են, այդ ձևի վիճակում պահում են։ Պահում են այնքան միջի որ տեսնենք ինչ Շատ բարի։ Իսկ քանի աշակերտ ունեք։ Աշակերտները 47 աշակերտ են։ Երկու գյուղերի։ Երկու գյուղերի աշակերտները 24 աշակերտ թվողությունից 23 աշակերտ քոլատակից։ Համարյա հավասար։ հա։ Ինչու փոքր գյուղը այդքան շատ երեխաներ ունի։ Տարիքային երեխաները մի քիչ բազմա երեխա դեր երիտասարդներն ավելի շատ կան դրա համար բաց աշխատողներն են ասենք ուսուցիչներ երկու գյուղուցի ուսուցիչներ կա ասենք ռուսաց լեզվի ուսուցիչը հայոց լեզվի պատմության ուսուցիչը գյուղի գյուղացան մյուս ուսուցիչներն մեր համագյուղացիներն 12 ամիա բաց միացած կոմպլեկտները ասենք տարական ուղակում երկու կոմպլեկտ միացանա երկու կոմպլեկտ 6-րդ 7-րդ դասարանը 11 12-րդ դասարանների միացան դասարաններ Բոլոր առարկաներն են դասավանդվում։ Ես ուսումնական տարին ես ինչքան աշխատում եմ, ինչ իմ աշխատած տարիներն էլ արդեն այդ ձևը չի եղել, որ դպրոցում առարկանի ոչ դասավանդվի, բացի օտար լեզվին, բացառությամբ, բայց հիմա ֆիզիկա առարկան արդեն ես ուսումնական տարում չի դասավանդում մասնագետ չլնելու պատճառով։ Բարբերաբար հայտարարված ամուսնություններ կարգի համաձայն ցավոք չկա մասնագետը ներկայանա որպեսզի վերցնենք աշխատանքի, ասենք, պարապումներ շարունակը։ Ու մի քանի դասարաններ ֆիզիկա առարկաները չեն դասավանդում այս ուսումնական տարվորն են, որ իրոքից դա շատ ցավալի է, որովհետև ֆիզիկայի նման առարկա որ չդասավանդում տալ չի դպրոց։ Համենայն դեպս աշխատում են մաթեմատիկան էլ կլիներ նույն կարգավիճակում, եթե ծմակը հողը դպրոցից համատեղությամբ ուսուցիչ չհրավիրեին։ Ես մաթեմատիկայի մասնագետում, բայց երկու դասանում դասավանդում, մյուս դասանն ծմակը հողը մաթեմատիկայի ուսուցիչն է դասավանդում, բաց ֆիզիկայի հարցը ցավոք գրացած չլուծենք։ Ծմակահողինն էլ է գալիս էստեղ դասավանդում գնում։ Հա, ծմակահողի մաթեմատիկայի ուսուցիչն դեղել է երկու օրն դեղա դասավանդում համատեղությամբ էլ երեք օրս դասավանդում։ Տարածքը հագին հեռու է, 20 կիլոմետր կնի, բայց նորմալ այդ աշխատանքը կատարում ալի, ասենք այդ ճանապարհի հետ կապ։ Կիրակնորյան դպրոցը դեղապեցված։ Կիրակնորյան դպրոց այնտեղ կա, հա։ Այդ Կիրակնորյան դպրոցին նախորդ տարում ինձ էլ եղել աշակերտներ, որ ուղարկելուց եք իրականորյալ դպրոցը, հիմա տրանսպորտի հետ կապված հարցեր է եղել առաջացած, հարցը ասենք ես ձև է եղել, երկու աշակերտ հաճախել ես ինեք իրականորյալ դպրոցում։ Ես տրանսպորտի հետ պայմանավորված միջև մեղ Խաշմերուկ ես Խաչեն եմ ոստի Խաշմերուկում։ Այնտեղ Ստեփանակերտից դեռ տրանսպորտ անցնում է։ Այդ մարդը ճիշտ է վարձատրությունով աշակերտներին հասցնել սա տրանսպորտը մի կեր հետ վերադարձնել։ Հիմա արդեն այդ սպասարկող վարորդը կարամ չի տեղավորվել ասենք իր այդ գումարի մեջ, եւ ժամանակի մեջ դրա համար տրանսպորտի պատճառով գերակնորեն արդեն այս ամի երկու ամիսը այդ աշակերտները չեն հաճախում նախարարության կողմից է տրամադրված այդ տրանսպորտը ասում եմ մեր ժամանակը չի հերիքում որ մտնենք գյուղից վերցնենք դե գյուղը վերցնելով գնանք եթե միջի մարյուղ են գոնե կարողանանք հասցնենք մարյուղից կտանենք այդ երեխաներին կազմակերպել մասնակցությունը համենայն դեպս այդ ձևի խնդիրն է եղել առաջացած մնացած միջոցառումները դպրոցում մասնակցումը դպրոցում բարդադիր անցնկացում զոհվածազատ ամարտիկների հոբելյանական միջոցառումների մեր գյուղի զոհվածազատ ամարտիկները դեկորողներին 14 զոհվածազատ ամարտիկա 14 փոքր գյուղի համար դա մեծ հա, ցավ է հա փոքր գյուղի համար մեծ մեծ ցավ է իրոքիստա ինտե բոլոր հերոսական հերոս տղեկեն բոլորն են մարտն դաշտում անցան միշտ հիշում եք իրաց։ Եղել են տղաներ, որ ամուսնացած են եղել, զավակներ ունեն։ Հա, եղել են, բաց կան նաև տղաներ, որոնք աղասյան գարիկնա, ատոմնա, արտիկնա, որ ամուսնացած չեն եղել, զավակներ չունեն ջահել մնացել են մարդի դաշտում։ Այո։ Պարոն Աղասյան, տխուր անմխիթար վիճակը փոքրինչ ինձ մեղմացրեց, երբ տեսա թե ինչպիսի միջոցառումների ցանկ է Այստեղ կա եւ լեզվի մասին, եւ հայոց մեծերի մասին, եւ ասացվածքներ, ասույթներ, եւ մեր շատ սիրելի հայրենակից մեծն հայ Շարլազնավուրի, ասինքն մշակութային հարուստ կյանքով է ապրում այո դպրոցը։ Այո, այո, բոլոր ձևի միջոցառումն են մենք կազմակերպում ենք։ Ծրագիր ունենք մշական զինղեկի հետ զոհված ազատամարտիկներին հոբելյանական միջոցառումներ մեծ շուկով կազմակերպում ենք։ Մեր գրողներին, մեր դպրոցի ուսուցիչներին, որոնք որ դպրոցում ասենք Վահաշան Գաբրելյանը հայուսլիզի ուսուցիչն է, որ ցավոք չկա, Գրիշա Հարությունյանը մաթեմատիկայի ուսուցիչի ծննդյան օրվա հետ կապակցության միջոցառումն են կազմակերպում, Շարնազավորի միջոցառումները կազմակերպել են նշանանք սուքնք հայտարարալ եւ այդ միջոցառումը կազմակերպել են։ Բոլորը, բոլորը նշում են բոլոր միջոցառումները։ Միջոցառում կա, որ ինքը ավելի շատ բան է տալիս քան թե որ կարողա մի կիսամյակ այդ սերունդը որ այդքան ամեն օր բացատրես, այնքան չտարես, ինչքան որ այդ միջոցառման ժամանակ բացի մեր միջոցառում դպրոցի միջոցառումներից մենք ընդհանուր փնջային մեթոդ միավորում ունենք մեր Խաչենա այս ենթաշրջանի դպրոցների հետ կապված բանկի առաջազոր ծմակահող Այդ միջոցառումներին են մասնակցում մարտի 16-ին միջոցառում կան նախատեսված բանկի միջնակայք դպրոցում մրցույթ փառատոն կա նվիրված Արցախի շարժմանը 31-րդ տարեդին դրա միջոցառումներին են մասնակցել իրական ասմունքով, երկով, օլիմպիադաների մասնակցում ենք։ Փոքր դպրոցա հա, աշակերտների թվականը այդքան շատ չի, բայց աշխատում ենք որ ամենձևի մեր ներկայությունը ինի եւ ինչ որ արդյունքեր հասնենք որ մասնակցում ենք։ Դուք լսեցիք հաղորդում Մարտակերտի շրջանի Խոլատակ գյուղից։ Օրվա հաղորդումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։